el fracaso de UPN ha quedado en evidencia y que ya es hora de crear nuevas mayorías en, Navarra. Pero hay tres cuestiones que nosotros sí que creemos que, han quedado también en evidencia dentro del, propio debate y que son factores a tener en cuenta para el futuro de la sociedad navarra. La primera sería la evidencia de, la soledad del gobierno de UPN y la incapacidad de política de, de Yolanda Martina para plantear medidas que recuperen la economía y que de alguna forma reduzcan el paro. Soledad, desde luego, que no es la mejor imagen que se tiene que transmitir a los que tienen que hacer las inversiones y que, en todo caso, lo único que hace es fomentar la desconfianza entre los emprendedores, entre la gente que puede invertir en crear la economía navarra. Otra evidencia es la enfermiza obsesión que una y otra vez eh, traduce contra Bildu y la izquierda del Chávez. Parece como si no quisiera o no le interesase enterarse de lo que ha pasado en este país a raíz de la conferencia de Ayete y a raíz de la declaración de ETA. Y sigue culpando de todos los males, habidos y por haber, izquierda chale. Pero eso se acabó ya. Ya no sirve tampoco esa excusa que ha planteado Barcina y que así en, el último debate de sobre la política de la comunidad. Y la tercera evidencia es que escondiendo las consecuencias del modelo fracasado y sus corruptelas, la opacidad que, demuestra una y otra vez eh, Yolanda Barcina el gobierno de UPN. Y eso, el ejemplo más claro, está en lo que ha ocurrido con el señor Pejenaute, el consejero o el exconsejero señor Pejenaute y la Caja de Ahorros de Navarra.